Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanորությունների մասին համառոտ Տոնական ընդունելություն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Քաշաթաղի շրջանում նշվել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 26-ամյակը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն սեպտեմբերի 23-ին։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում ապարքեվատրման արարողություն է կատարվել։ Մարտունու Մոնտեմելքոնյանի անվան մանկապարտեզում սկսվել են կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Ազատ հայերենի կուսակցության կանանց խորհուրդն այցելել եւ աջակցություն է տրամադրել Մարտակերտի շրջանի կարիքավոր եւ բազմազավակ մի շարք ընտանիքների։ Լևոն Արոնյանի աշխարհի գավաթի խաղարկության եզրափակումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձի արդիվ 3 պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հրավիրել է տոնական ընդունելություն։ Այսօր մեծ տոն է, թերևս հայության համար ամենամեծ տոնը։ Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը իրականացումն էր մեր վաղեմի երազանքի։ Նաև պսակներ այն տևական ու հերոսական պայքարի, որ մղել էին հայորդիների բազում սերունդներ։ Մենք այն երջանիկ սերունդն ենք, որ իր աչքերով տեսավ այդ մեծագույն օրը։ Անկախության տոնի արթիվ ընդհանրության ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Քաշաթաղի շրջանի մի շարք համայնքներում նշվել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 26-ամյակը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Աշխատանքի շատ բացակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության արտերի բաժնի վարիչ Հարութ Հավանեսյանի հետ ներկա եղավ Խարիդահի միջնակայք դպրոցի աշակերտների ցերեկույթին, որն իրականացավ Գյուղի Խմբատ Հապոսյանի անվան մշակույթի կենտրոնում։ Միջոցառումը, որի ներկայում համակի ղեկավար Մարինե Պետոյանը, դպրոցի ուսուցիչներ, բնակիչներ, կազմակերպել էր ակումբավար Արմենիզի Աղաբեկյանը։ Երեկույթի սկզբում հնչեց Հայաստանը Հանրապետության օրհներգը։ Այնուհետև մենք ելույթներով ներկաներին շնորհավորեցին ողջունեցին դպրոցի միջին ու բարձր դասարանների աշակերտները։ Հնչեցին ռազմայրենասիրական, ազգագրական երկեր բանաստեղծություններ։ Բնական է, բոլոր բանաստեղծությունները նվիրված էին մեր մայր հայրենիքին, հայոց երկրին։ Մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարի Բարգեն Սարիչ Հարութ Հովանեսյանը շնորհավորելով մայր հայրենիքի անկախության մրցակցման օրվա արդյունք նշեց, որ Քարիդահի գողական համայնքը միշտ էլ ազգի ընկել համազգային տոների նվիրված միջոցառումներ կազմակերպելով մշակութային տարբեր ծրագրերով։ Կարևորեց համայնքի ղեկավարի Պետրոսի ու Ակումբավարի Բերնար Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի առաջիկա հանդիպման օրակարգում լինելու է երկու երկրների նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպման հարցը, ինչպես նաեւ համանախագահների տարածաշրջան նախատեսվող այցելության ժամանակացույցը։ Սեպտեմբերի 21-ին Նյու Յորքում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Երկու արտգործնախարարներն արձարծել են առաջիկայում նախատեսվող բարձր մակարդակի փոխասելությունների ժամանակացույցը։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ջեֆրի Ֆելտմանի հետ։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղակարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը կոչ է արել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարություններից հերրու գնացող եզրակացություններ չանել։ Նա ասել է, որ հնչած գաղափարները նորություն չեն, նախկինում էլ է այդ մասին խոսվել։ Սա այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներն են։ Նման առաջարկների գոյությունը նա պատճառաբանել է այն հանգամանքով, որ Արցախը երկար ժամանակ բացակայում է բանակցությունների սեղանից։ Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը բանակցությունների սեղանի մոտ թույլ կտա աշխատել այնպիսի առաջարկների եւ սխեմաների վրա, որոնք արտացոլում են գոյություն ունեցող իրողությունը եւ կապահովեն Արցախի բնակչության անվտանգությունը, ասել է Կարեն Մերզոյանը։ Հարցին Էդվարդ Նալբանդյանն ինչ տարածքների մասին կարող էր խոսել, Արցախի արտգործնախարարը նշել է, որ Արցախի ներկայիս անվտանգության համակարգի հիմքում հաշվի են առնում այն տարածքները, որոնք Արցախի անբաժանելի մասն են համարում։ Ցանկացած փոփոխություն, որը կարող է վտանգել Արցախի անվտանգությունը, անընդունելի է, ասել է Կարեն Միրզոյանը։ Ադրբեջանը ներկայիս Արցախի հանրապետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի, բայց եթե անգամ դրանք բոլորը բավարարվեն, Ադրբեջանի տարածքները կարող են ընդլայնվել 4%-ով, իսկ մեզ համար դա կլինի 60-ից 70% տարածքի կորուստ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նա նշել է, որ Արցախի համար ամենակարևորն անվտանգության ապահովման հարցն է։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ կարող է պահանջել հողեր ու դիմացը միայն խոստում տալ, սա վիրավորական է, որովհետև խոստման դիմաց կարելի է միայն խոստում տալ, ասել է Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ Արցախի համար ամենակարևորն անվտանգության բաղադրիչն է։ Ամեն հարց պետք է դիտարկվի համաչափության ներքո։ Այն տարբերակը, որը պահանջում է Ադրբեջանը, դա անընդունելի է։ Եվ եթե այս բոլորը դիտարկենք, ապա ստեղ կա մեկ կարևորագույն բաղադրամասն։ Դա անվտանգության բաղադրամասն է։ Սրա մասին մենք միշտ ենք խոսում, որովհետև մեզ համար սա առանցքային բաղադրամաս է հակամարտության կարգավորման։ Մենք միշտ ասում ենք, չի կարող լինի վերադարձ անցյալին ոչ սահմանների, ոչ կարգավիճակի առումով, որովհետև առաջի հերթին մեր անվտանգությունն է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի հիմնադրման 4-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակներում այսօր Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում կատարվել է ապարքեվատերման արարողություն։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ողջունելով ներկաներին շնորհավորել է Ստեփանակերտ քաղաքի հիմնադրման տոնի արդիվ։ Ստեփանակերտն Արցախ աշխարհի մայրաքաղաքն է։ Յուրաքանչյուր այցելու արցախցիների մասին իր առաջին տպավորությունը ստանում է Ստեփանակերտում։ Հանրապետության իշխանությունների աջակցությամբ այսօր էլ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն անում է ամեն ինչ, որ ապահովի մայրաքաղաքի զարգացման առաջընթացը, մասնավորապես ասել է քաղաքապետը։ Երկարամյա ամբասի իր աշխատանքի, մայրաքաղաքի մատուցված ծառայությունների եւ Ստեփանակերտի օրվա արդիվ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող հիմնարկ ձեռնարկությունների մի խումբ աշխատակիցների Սուրեն Գրիգորյանը ապարգևատրել է պատվոգրերով եւ նվերներով։ Մարտոնում Մոնթե Մելքոնյանի անվան մանկապարտեզում ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին սկսվել են կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Մանկապարտեզի շենքի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող Հայ եւ Որթի Մուսալյաններ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արթուր Մուսալյանի խոսքով 1 տարի առաջ ամբողջովին վերանորոգվել է մանկապարտեզի տանիքը, իսկ այժմ ընթացքի մեջ են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Փոխում են պատուհանները, դռները, հատակները, կատարվում է սալիկապատում նշել է Արթուր Մուսայելյանը եւ ավելացրել, որ մանկապարտեզի վերանորոգումից հետո փոխվելու է ջերուցման համակարգը։ Գյուղի զարգացման հերանեկարը տվյալ բնակավայրի երիտասարդի ձեռքում է։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Ասկերանի շրջանի Պատարագյուղը հայտնի է որպես հուշարձաններով ու պատմական վայրերով հարուստ գյուղ, ինչպես խորհրդային տարիներին, այնպես էլ անկախացումից հետո Պատարայում է կազմակերպում նաև ամառային ճամբարներ։ Զբոսաշրջիկների այցելություններն ու ամառային ճամբարները յուրովի աշխուժացնում են կյանքը Պատարայում։ Ամռանամիսները գյուղի պատանիների ու երիտասարդների համար դարձնում հագեցած ու հետաքրքիր։ Սակայն կարճատև հագեցված ժամանակաշրջանը բավարար չէ երիտասարդների համար գյուղը հետաքրքիր դարձնելու համար։ Իսկ դա կարևոր նոր խնդիր է, որտեղ գյուղը կանգուն է հենց երիտասարդներով, մատաղ սերնդով ասում է Վատարա գյուղի երիտասարդ բնակիչ, գյուղի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արայիկ Հարությունյանը ամեն գյուղի Ղարաբաղ, որ մտնում ես երիտասարդություն ես տեսնում, գյուղում կան երիտասարդություն, առաջին հերթին դա գեղեցիկ է, Երիտասարդների ներկայությունը գյուղում ոչ միայն գյուղը գեղեցկացնում է, այլ վաղվա օրվա հանդեպ նաև հույսեր է տալիս։ Միջդեռ այսօր երիտասարդները հեռանալով գյուղատնտեսական աշխատանքներից ստիպված են լինում եկամուտ ունենալու համար աշխատանք փնտրել հայրենի օջախից հեռու։ Նույնիսկ գյուղում բնակվող երիտասարդներն էլ ամեն կերպ ձգտում են աշխատանք գտնել պետական ինչ-որ կառույցում, իսկ դա էլ նորից գյուղի զարգացման հերանեկարները քիչ հուսալի է դարձնում։ Աշխատանքի բացակայության դեպքում երիտասարդները մեծամասնությունը դուրս է գալիս, շատերը ծառայում են պաշտպանության բանակում, հրշեջ փրկարար ծառայությունում ու մնացածն էլ գյուղական կյանքով ապրում, գյուղի սեզոնային աշխատանքներին տանում, բնակվում են, ընտանիք են կազմում ու շարունակում են սերունդը։ Քաղաքային կյանքը գյուղականից գերադասող երիտասարդներին էլ արայիկը չի մեղադրում։ Ժամանակը հետաքրքիր անցկացնելու ցանկությունը, զվարճանքները հատուկ են երիտասարդին ու բնական են։ Երիտասարդը միշտ ուզում է զվարճանա, ասենք, իր երիտասարդական կյանքը նորմալ գեղեցիկ անցկացնի, չկա այդտեղ հարմարություն, չկա, ասենք, զվարճալի տեղեր, Ստեփանակերտում կամ թե շրջենտոնոյում կա, չէ, ասենք, իր գոնը երիտասարդը դուրս է գալի, ասենք, մի բաժակ սուրճ կամ մի բաժակ գարեջ ուրախանում, իր այդ հոգսերից մի քիչ հանգստանա, թե թեվանա, գյուղում դառվածակայում Իդեպ, նշենք, որ պատարայում ամեն ամառ կազմակերպվում է լավագույն ընտանիք մարզական ճամբարային մրցույթը, որին մասնակցում են նաև պատարայից երիտասարդ ընտանիքներ։ 3 տարի անընդմեջ մրցույթին մասնակցել են նաև Արայիկն իր ընտանիքի հետ։ Մի անգամ լավագույնը ճանաչվելու պատիվ է ունեցել, ներկայացնելով հետագայում նաև Արցախը Հայաստանում կազմակերպվող համանուն մրցույթին եթե մասնակցում ես, տենում ես, որ այն ընտանիքը լավ է մարզված, լավ մարզավիճակում է, լավ է կարողանում վարժությունները կատարել, քո մոտ էլ է ցանկություն առաջանում, ասենք ինչու ոչ, եթե դու այդքանը կարաս անես։ Սպորտը մարդուն պետք է ուղեկցի ամբողջ կյանքում սկսած պատանեկության տարիներից միջև խոր ծերություն, ասում է Արայիկ Հարությունյանը, գյուղի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը։ Նա պատանիներին սպորտում ներգրավելու համար նաև ֆուտբոլի խմբակ է բացել մեր խմբակը Ասկերյանի մանկապատանեկա մարզադպրոցի մասնաճյուղն է, որը գործում է ստեղ Բադարագյուղում։ Երեխաների ակտիվ մասնակցությամբ, երեխաների ցանկությամբ ստեղծվել է այդ խմբակը ու մինչ այսօր պահպանվում է։ Խմբակի առավելությունը իհարկե կա, քանի որ առաջին հերթին առողջ ապրելակերպ ենք ուսուսանում, երեխաներին, որ դաստ իրականում ենք ֆիզիկական կուլտուրա, երկրորդ հերթին երեխաներին, որ կտրում ենք փողոցից, երեխաները մարզվում են, գնում են, մասնակցում են տարբեր շրջանային թե հանրապետական փուլերի, ֆուտբոլի, մինի-ֆուտբոլի առումով։ Այսպես քիչ թե շատ իր ուժերի ներածին չափով գյուղի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի երիտասարդ ուսուցիչը փորձում է իր հայրենի գյուղում առօրյան հագեցնել մարզական խաղերով, քաղաքի համեմատությամբ բացերը լրացնելու նպատակով։ Ընդհանրապես գեղեցիկ անցնում երեխաներն էլ մեծ սիրով մասնակցում են, կան երեխաներ, որոնց մոտ կա պոտենցիալ, որոնք ցանկություն ունեն հետագայում եւս զբաղվեն ֆուտբոլով, հաջողությունների հասնում ենք։ Բելլա Վալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ազատ հայրենի կուսակցության կանանց խորհրդի անդամներն այցելել են Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա, Հայկաջուր եւ Նոր Այգեստան գյուղերում ապրող կարիքավոր մի շարք ընտանիքների։ Նրանք հագուստ, ծնունդ եւ գրենական պիտույքներ են նվիրել ավելի քան 10 ընտանիքների։ Խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի падգամավոր Ռոմելա Դադայանն ասել է, որ Կուսակցության կանանց խորհուրդն ամեն տարի ծրագիր է կազմում Արցախի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակին ծանոթանալու համար։ Երրորդ տարին է ինչ գործում է մեր ծրագիրը, նշել է Ռոմելա Դադայանը եւ ավելացրել, որ այդ հարցում աջակցել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Նրա խոսքով մինչ այս կանանց խորհուրդն այցելել էր Ստեփանակերտում, Շուշիում եւ Մատաղիսում ապրող սոցիալապես անապահով եւ բազմազավակ ընտանիքների։ Այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 3-ը Ստեփանակերտում գործելու է հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառք։ Ձևավորվել է շուրջ 25 տաղավար 16 հնդի գործարարի մասնակցությամբ։ Տաղավարներում ներկայացված է հնդկական կահույքի, զարդերի, հագուստի, անկողնային պարագաների, սնդի եւ դիմահարդարման պարագաների բազմազան տեսականի ասել է կազմակերպության պատասխանատու Նավատ Անսարին։ Նա նշել է նաև, որ տարեստարի արցախցիների կողմից հնդկական ապրանքատեսականու նկատմամբ զգալի հետաքրություն է նկատվում։ Սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 2-ը Սեփանակերտում կկայանա Bridge Արցախ 2017 Արցախյան տնտեսական ամենամյա համաժողովը նվիրված Արցախի ներդրումային հիմնադրամի 10-ամյակին։ Հիմնադրամի փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի սուբյեկտների մոտ նորարարությունների եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցություն ծրագրի պատասխանատու Քրիստինե Հայրյանն ասել է, որ համաժողովի հիմնական նպատակներն են Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության եւ արտերկրյա ընկերությունների միջև բանակցությունների կազմակերպումը, նոր գործարար կապերի բացահայտումը, բիզնես գործնեության շրջանակների ընդլայնումը, կառավարության ներկայացուցիչների հետ կարևորագույն տնտեսական խնդիրների քննարկումը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում մեկնարկել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեաժողովի կոնֆերանսը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանը եւ պատվիրակության անդամ Մանե Թանդիլյանը։ Միջոցառմանը մասնակցելու են Եվրանեստ խորհրդարանական վեաժողովում ազգային պատվիրակությունների անդամներ, Եվրոպական խորհրդանի падգամավորներ, Բաքվում հավատարմագրված դեսպանատների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Իրաքյան Քուրդիստանի խորհրդանի հայազգի падգամավոր Երվանդ Արմենյանի խոսքով Քուրդիստանում բոլոր փոքրամասնությունները սեպտեմբերի 25-ին պետք է քվեարկեն անկախության համար։ Խոսելով Քուրդիստանում հայ համայնքի հանրակրվեի վերաբերյալ դիրքորոշման մասին, նա նշել է. «Գրեթե 3000 հայ կա Քուրդիստանում։ Այստեղ եւս հայ ժողովուրդն անկախություն է ցանկանում»։ Նրա խոսքով Քուրդիստանի հայերը կողմ են անկախությանը, քանի որ Քուրդիստանի իշխանություններից ակնկալիքներ ունեն Արցախի վերաբերյալ։ Արցախի կարգավիճակը նույնն է, ինչ որ Քուրդիստանինն է։ Մարզասերների համար Աշխարհի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակում Լևոն Արոնյանը Արմագեդոն պարտիայով սպիտակներով շանս չտվեց Մաքսիմ Վաշելագրավին եւ դուրս եկավ եզրափակիչ հաղթելով 5-4 ընդհանուր հաշվով։ Հայ գրոսմաստերը նվաճեց նաեւ աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի օղեգիտ։ Հիշեցնենք, որ կիսաեզրափակիչի թայ-բրեյքի արագ եւ կայծակնային խաղի 6 պարտիաներում գրոսմաստերները չպարզեցին հաղթողին։ Մեկական հաղթանակից հետո մնացած պարտիաներում խաղացին ոչ ոքի 4-4։ Արմագեդոնում վիճականությամբ ֆիգուրների գույն ընտրելու հնարավորությունը ստացել էր Վաշյա Լագրանը, ով ընտրել էր Սևը։ Ոչ ոքի արդյունքի դեպքում հաղթող կճանաչվեր Վաշե Լագրավը։ Եզրափակիչի մյուս ուղեգիրը նվաճել է չինացի Դին Լիրենը։ Եզրափակիչը կմեկնարկի սեպտեմբերի 23-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 18 24-ից 29 աստիճան տաքություն։